A potom, drago vraću, obraćamo se našem ciklusu predavanja o tome kako i na koji način da čovjek osjeti slast u životu na ovom dunjavu i slast u ibadetima gospodaru subhanahu wa ta'ala. Govorili smo o osjećaju slasti u šehadatu an la ilaha illa Allah usvjedočenje da nema drugog Boga sem Allah. A potom smo nakon toga govorili o osjećaju slasti u drugom dijelu šehadeta Muhammedu Rasulullah. Muhammed je Allahu poslanik ili svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha i da je Muhammed sallallahu alihi wa sallame njegov rob i poslanik. Nakon ova dva rukna, ova dva dakle stuba, ili jednog stuba, ako kažemo da ova dva šehadeta koji spojimo i kažemo da je jedan šehadet, Nakon toga dolazi sljedeći o važnosti stup, a to je, draga braćo, namaz. A to je, draga braćo, namaz. O namazu smo već i ranije govorili, ali s obzirom da je velika potreba da uvijek govorimo o namazu, jer se čovjek svakodnevno sreće sa ovim šarijatskim propisom, svakodnevno se pet puta obraća gospodaru Subhanahu wa ta'ala, zbog toga dakle postoji potreba da uvijek da se podsjećamo na da se podsjećamo na namaz, na njegovu bitnost. Ono o čemu ja večeras želim govoriti, a to je dakle, kako i na koji način da čovjek osjeti slas ovog ibadeta. Kako i na koji način da čovjek osjeti slas u namazu koji je gospodar Želevada propisao upravo da bi čovjek osjetio slas u njemu. Jer spomenuli smo riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam i radost moga oka je u namazu. A radost moga oka je u namazu, kao je riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, arihna biha ja bilal, odmori nas, da tako prevedemo, odmori nas njime, to je s namazom o bilave. Dakle, osjećao je odmor, sallallahu alaihi wa sallam, kao je ashabi rabila manum, i dakle, radost u, radost u namazu. Draga braćo, glavni sebeb i glavni razlog koje čovjek ne osjeti slast u ovom veoma važnom e, ruknu o kojem sam da spomenem riječ imama Ahmada rahimallahu ta'ala koji kaže onaj ko želi da vidi svoje e, mjesto islama kod njega, neka vidi poziciju namaza kod njega onaj da vidi koji želi dakle, da vidi kakvo je mjesto islama kod njega, kod čovjeka, nekada dakle, kad pogleda kakvo je mjesto, kakva je pozicija namaza kod, kod njega, na osnovu toga će znati i položaj islama, položaj islama kod njega. Dakle, rekao glavni razlog radi kojeg čovjek ne osjeti slast, mimo iđe ga slast u manjoj ili višoj mjeri, kada je pitanje ovaj ibadet, a to je namaz, jeste, draga braćova, el iltifat. El iltifat, što znači okretanje što znači okretanje. A ovo okretanje, kao što kaže Muqayyim rahimahullahu ta'ala, kisman. Postoje dva, dvije vrste ili dva vida okretanja. Ahaduhuma iltifatul qalb. Prvi vid okretanja, a to je okretanje srca od gospodara subhanahu wa ta'ala ka nekom ili nečem drugom. Da se čovjek svojim srcem, da on je prisutan i svojim pogledom, ne okreće se lijevo i desno, ali je problem u tome što je njegovo srce okrenuto od gospodara Subhanahu wa ta'ala prema nekom drugom ili nečem drugom, svejedno radilo se o ljudima ili pak radilo se o dunjavuku. وَثَّانِ اِلْتِفَاتُ الْبَصَرُ A drugi vid okretanja, to je okretanje pogleda. Da čovjek dakle okreće svoj pogled u namazu, da se svojim pogledom, svojim očima i da i pokreće u, pokreće u namaz. Okilahuma manhijun anju. A oba ova ihtifata ili oba ova okretanja, kaže Muhajim Allahu ta'ala, su zabranjena. I gospodar Dželjeva Ana će biti usmjeren prema robu ili biti okrenut u znacima navoda prema robu, dok god je rob okrenut prema gospodaru subhanahu wa ta'ala u svom namazu. Dakle, okrenut i svojim srcem i svojim, i svojim pogledom ne skreće dakle niti svojim srcem, a ne skreće ni svojim, ni svojim pogledom. A onda kada ko se okrene svojim srcem ili pak svojim pogledom i gospodar Dželjavara se okrene od njega. I gospodar Dželjavara se okrene, se okrene od njega. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je upitan o okretanju čovjeka u namazu pa je rekao ihtilasun jahtelisuhu šeipanu min salatil amu to je krađa, vi dakle e, tajnog uzimanja, krađa dakle koju šeitan uzima, krade od roba, to jest od njegova, od njegova namaza. A u Eteru, u predaji, stoji da gospodar Subhanahu wa kaže, onda kada se rob okrene u namazu, da gospodar žele vada kaže, ila hajri minni, ila hajri minni, okreće se nekom koji je bolji od mene, okreću se nekom koji je bolji od mene, kaže gospodar Subhanahu wa ta'ala. Onaj dakle ko se u svome namazu okrene svojim pogledom ili svojim srcem, u eferu, kao što kaže, kaj im stoji da gospodar žele ona kaže, zar se okrežeš nekom koji je bolji od, koji je bolji od, bolji od mene. Potom Ibn Qaim Allahu ta'ala navodi primjer, pa kaže, doista je primjer onoga ko se svojim srcem ili svojim pogledom okreće u namazu poput čovjeka koga pozove sultan, pozove ga kakav vlada. I on stane pred njim, ovaj čovjek stane pred njim. A ovaj sultan mu počne govoriti, obraćati mu se i govoriti ovom čovjeku. A ovaj čovjek čita u ovo vrijeme se okreće. Sultan mu govori, a on se okreće lijevo i desno. وَقَدْ انصَرَفَ قَلْبُهُ عَنِ سُلْطَانِ I njegovo srce također je okrenuto od tog sultana od vladara. فَلَا يَفْنَمُ مَا يُفَطِيهُ بِهِ I ne razumije šta mu govori ovaj, ovaj sultan. Ne razumije mu šta mu govori ovaj sultan. Srce nije dakle prisutno, nije, nije svjesno. فَمَا ظَنُّ هَذَا الرَّجُلِ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ سُلْطَانِ Pa šta mislite, šta će sultan uraditi sa ovim čovjekom? Šta će, kako i na koji način će sultan uraditi sa ovim čovjekom? Zar nije, kaže, najmanji stepen, najmanje što će uraditi o sultan sa ovim čovjekom e jansarifa min bejni jedehi men puten. Zar nije najmanji stepen da će se ovaj sultan okrenuti od njega i prezreti ga, zamrziti ga, prezreti ga i zamrziti ga. Kad se kata mi najmi, pašće sa njegova, sa njegova oka. To jest dakle, nestaće njegove, ne, ne, neće ga sultan uvažavati, neće ga sultan poštovati. Fahadar musalli la jestavi wal hadir u kalbi mu'min ala Allahi ta'ala fi salat. Takav je neka primjer žele da kaže Ibn Qaim rahimu Allahu ta'ala i roba koje gospoda dželle vada pozove da stane pred njim. Pozove da, da stane na namaz, a potom se rob okreće ili svojim, dakle, pogledom ili svojim srcem i ne razumije šta mu gospodar subhanahu wa ta'ala govori, a gospodar žele vada mu govori u namazu da kasem tu salate, bejni u bejni abdi nisvejim podijelio sam nad nas između mene i moga roba na dva dijela, kaže gospodar subhanahu wa ta'ala. Pa kada rob kaže, alhamdulillahi rabbil alamin, kaže gospodar dželevala, hamideni abdi, kada kaže, hvala Allahu gospodaru svih svjetova, gospodar dželevala kaže, zahvaljuje mi moj, zahvaljuje mi moj rob, ar-Rahman ar-Rahim, veliča me moj, veliča me moj rob, zahvaljuje mi moj rob, i tako dalje. Sve do dakle do kraja, do kraja Fatihe, kad god rob izgovori kakav aj gospodar subhanahu wa ta'ala mu uzvraća, pa kakav je dakle, hal roba kojem gospodar subhanahu wa ta'ala ovako razgovara sa njim u namazu i obraća mu se, a on se okreće ili svojim pogledom, ili pak svojim i svojim srcem. Zar nije i ovdje najmanji dakle, stepen čovjeka da gospodar Subhanahu tada da okrene glavu od njega? To je dakle, najmanji, najmanji stepen, ako ga dakle, i možda ne prezre, da Allah Subhanahu tada sačuva, sačuva od toga. I zato kaže Hasan ibn Atijem, rahmeullahu ta'ala, doista dva čovjeka budu u jednom namazu, istom namazu, a između njih u vrijednosti bude kao što je razlika između nebesa i zemlje. A razlika dakle među njima, među ova dva čovjek, jedan i drugi stoju na mazu, razlika između njih dvojice bude poput razlike između nebesa i nebesa i zemlje. To zbog toga što je jedan od njih mukbilum bi kalbihi, što je prisutan svojim, svojim dakle srcem, a dok je posvećen gospodaru Subhanahu wa ta'ala, a dok je drugi sahim, dakle, nemaran, odsutan, daleko od gospodara subhanahu wa daleko od gospodara subhanahu wa ta'ala. Nasada je Muqayyim rahimallahu ta'ala, pa kaže a rob kada stane u namazu, kada stane pred gospodarem subhanahu wa ta'ala gara šeitanu minhu. Šeitan je ljubomoran na njega. Šeitan je ljubomoran na, ljubomoran na njega zato što nije, što nije pokorio gospodaru subhanahu wa ta'ala a sin, dakle, Ademu se pokori gospodaru dželjavana pa je zbog toga šeitan pa je zbog toga šeitan ljubomoran. Fa in kame, fa in, eh, fa in nam kad kame fi a'vani me kame. Zašto je šeitan ljubomoran? Zato što je čovjek stao na najveće mjestu, na najbliže gospodaru Subhanahu wa ta'ala i na mjestu koje najviše srdi šeitana i koje mu je najteže. Mjesto koje najviše srdi šeitana i mjesto koje mu je, koje mu je dakle najteže. I zato šeitan nastoji, trudi se koliko god može, ella yukina, da ga insan ne uspostavi, da ga insan ne uspostavi, te mu prilazi iz njegove desne, iz lijeve strane i napada ga po znacima naroda i svojom konjicom i svojom pešadijom, sve dok čovjek olahko ne uzme namaz, olahko ne shvati namaz, pa možda na kraju popušta i popušta, dok ga u potpunosti ne, ne ostavi. A ako šeitan nije u stanju da to ostvari kod roba, budete nepokoran, nepokoran šeitanu i stane na tom mjestu, onda Allaho neprijatelj dolazi i prepliče se između njega i njegovi, i njegovih misli. I prepliče se između njegova i e, njega i njegova i njegova srca, pa ga podsjeća u namazu ono što ga inače ne podsjeća prije, ni prije toga. Padne mu u namazu na pamet ono što mu inače ne padne prije, prije toga. Čak možda kažemo kaj, možda se desi da je on zaboravio neku stvar i možda je više izgubio svaku nadu da će je naći. Pa ga žejdan, lanatullahi alihi, pocijeti na tu stvar u namazu kako bi obuzeo njegovo srce i kako bi, dakle, kako bi se svojim srcem okrenuo od gospodara subhanahu wa, okrenuo od gospodara subhanahu wa ta'ala. I na taj način ne, e, ne, ne ostvari mu dželle ve ala pažnju. Allahu ikbal, okrenuto sprema, okrenuto sprema prema robu. I zato sjećate se da smo govorili da neki učenjaci kažu kada čovjek kada nešto kaže zaboravi pa ne može da se sjeti, kaže neka ustane i klanja dva rekata. Prenosi se Ebu Hanif, ne znam koliko je vjerodostojno. E tako čovjek došao i nije mogao da se sjeti neke stvari, pa mu je Ebu Hanifa rekao ustani i klanjaj. Pa ovaj čovjek klanjao dva rekata, pa kada je završio, Kaže, sjetio sam se ovo imam. Pa kaže, znao sam. Kaže, kako si znao? Pa šeitan te neće ostaviti da u namazu i da budeš posvećan. Okrenu gospodaru Subhanahu wa ta'ala, da će ne podsjećati na stvarno neku stvar kako bi, dakle, kako bi odvratio tvoje misli od gospodara Subhanahu wa od gospodara Subhanahu wa ta'ala. Pa tako, na ovaj način, kada se šeitan pripriče između roba i njegovih misli njegova srca, čovjek se udari od namaza onako kako je ušao, sa svojim grijesima, sa svojim grijesima i svojim bremenom. Namaz ga nije olakšao. Namaz ga nije, namaz ga nije olakšao. I dalje su ostali, dakle, tereti. Dakle, u ovakvoj situaciji šta je čovjek uradio, skinuo obavezu sa sebe. a to je da je izvršio ono što mu je gospodar Đelevala naredio, ali da su mu oprošteni grijesi, da se olakšao od grijeha, kaže Ibn Qaim rahimahullahu ta'ala, ne. Lem tohif anu, lem tohif anu bez salat. Nisu mu pali grijesi, nije se olakšao od grijeha ovakvi, ovakvim dakle namazom. فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها. Jer namaz oprašta grijehe ko namazu da njegovo, njegovo pravo. U ekmela hušu'aha i u potpuni hušu' namaza, skrušeno su namazu. U vakave bejne jedi Allahi ta'ala bi, kalbi, bi, bi wa kalibihi i stane pred gospodarem Jalla wa Ala i svojim srcem i svojim i svojim tijelom. I svojim tijelom. E kada se udari od ovakvog namaza, da se obavi namaz na ovaj način, e hasabi etqalim kad hudi'at anhu. Danas je osjetiti da je vreme skinuto sa njega, da je olakšan. To jest da mu je gospodar Subhanahu wa ta'ala uh, gospodar Đelja Vara oprostio grije. Fe ođede nešatan u arahatan oruha. I naći će nakon takvog namaza nešat, aktivnost. Jer čovjeka zamara šta? Zamaraju ga njegovi, njegovi grijesi. Čovjeka zamaraju njegovi grijesi. Zamaraju ga da i tjelesno i psihički. Grijesi ga zamaraju i tjelesno i psihički. Pa ako čovjek obavi namaz na ovakav način, osjetit će nešal, osjetit će aktivnost, vrijednost, dakle marnivost. Zato se čudimo kada čitamo dakle, siru učenjaka i tako da ne vidiš dakle, u teškim uh, uslovima, oni ustaju, klanjaju namaz, kao primjer, radi kako spominju, jedan dakle, mnogobrenih primjera, oni koji su bili sa šehom, njegovi učinici koji su bili sa šehom i bazom, rahimu Allahu ta'ala, pa bi, kaže, bili sa njim na putovanju i onda, kada bi pala noć i mi umorni, kaže, svi podijegamo, a on ustane da klanja, ustane da klanja namaz. Ustane da klanja namaz. Dakle, namaz ovakvom čovjeku koji obavi kako treba, daje nakon toga nešat, daje mu marljivost, daje mu aktivnost. Zato gospodar Subhanahu wa ta'ala čisti ga od grijeha a kada je čovjek, kada ga gospodar žele vala čisto prija, onda je jako i njegovo tijelo i njegova duša. Onda su jaki i njegova tijelo, i njegovo tijelo i njegova i njegova duša. Hatta yatamanna annahu lam yakun kharaja minha. Dakle, da čak čovjek prižrtvuje da ne ostavi, da ne izađe iz namaza, jer je namaz radost njegova, njegova oka i džennet njegova srca, i odmor, njegov odmor na ovom dunjavuku. Njegov odmor na ovom, na ovom dunjavuku. Pa se takav čovjek e, kao da se nalazi u zatvoru i po teškoći tjeskobi sve dok ne uđe u namaz pa je starijehu biha la minha pa se odmori namazom, a ne od namaza. Pa se odmori namazom, a ne dakle od, a ne od namaza. A ne od, od namaza. فَالْمُحِبُّونَ يَقُولُ يَقُولُونَ Pa tako oni koji vole gospodara subhanahu wa ta'ala, oni govore نُصَلِّ فَنَسْتَرِيحُ بِصَلَاتِنَا Mi klanjamo pa se odmaramo našim namazom, kao što je njihov imam i predotnik, poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio Ja bilalu arihna bi salat, o bilale odmori nas namazom. Odmori nas namazom, a nije rekao arihna minha, odmori nas od namaza. Daj da završimo da se odmorimo od namaza, ne? Bez odmorimo, odmori nas namazom. I kao što je govorio o džurajgat furlatu ajnike sada, i radost moga oka je u namazu. Radost moga oka je u namazu. Pa onome kome je radost, radost njega ovako u namazu, kako da se raduje nešem drugom mimo, mimo namaza. Ok, pa i u tirku sabra anha, i kako da osabura od namaza. Kako dakle da osamura da mu prođe to čitavo vrijeme, a on, on dakle čitavo vrijeme iščekuje kada će biti, kada će biti, kada će nastup, nastupiti namaz. Pa čovjek koji ovako obavi namaz sa, prisut, sa svojim dakle srcem i namaz bude radost njegova oka, takav namaz se penje kod gospodara Subhanahu wa ta'ala i biva nurom i burhanom. Biva dakle svjetlost i biva dokaz za roba sve do ga ne uzme gospodar subhanahu wa ta'ala i namaz kaže hafidhaka Allahu ta'ala kema hafidhtani Allah te sačuvao kao što si ti mene sačuvao Allah te sačuvao kao što si ti mene sačuvao wa amma salatu al-mufrit al-mudayya li huquqiha wa hududiha wa khushu'iha a što se tiče namaza ona je onoga koje nema nam spram namaza nema nam spram khushu'a skrušenosti spram granica namaza i prava koje namaz ima kod robe, kod roba, šta se dešava sa ovakvim namazom, on govori bajjaake Allahu kema bajjaake. Allah te prepustio u propasti, ostavio tebi kao što si ti mene, kao što si ti mene upropastio, kao što si ti mene, kao što si ti mene upropastio. Potom Ibn Qajm Rahimullahu ta'ala spominje rivajt Eh, hadis od Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem od Abdullah ibn Amra radijallahu anhuma eh, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao nema ni jednog groba koji je potpuni abdest a zatim ustane da klanja u njegovom vremenu i obavi namaz onako kako treba ne uskrati ništa od njegova vakta, vremena, od njegova rukua, sežde i ostalo, a da se takav namaz ne uzdigne gospodaru subhanahu wa ta'ala bijel i ozaren, bijel i ozaren, sa, dakle, nurom, sa nurom sve dok ne dođe do gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. A onaj pustane na namaz i na upotpuni abdes i niti da dakle, vodi računa o njegovom vremenu, niti o njegovom ruku, seždi i ostalim dijelovima namazu, na nas se uzdigne crvni, tama, mračan, dakle. La je težavo zvušara ne prelazi ko su njegove glave i kaže da ja'ke Allahu kema da ja'teni, da ja'ke Allahu kema da ja'teni. Allah te upropastio kao što si ti mene, kao što si ti mene upropastio, kao što si ti mene upropastio. A stoga, ako rob obavi neka namaz onako kako, onako kako treba, onda će to biti prihvaćen namaz kod gospodara Subhanahu wa ta'ala, وَالْمَقْبُولُ مِنَ الْعَمَلِ قِسْمَانِ a ukabuljena djela kod Allaha subhanahu wa ta'ala njih je dvije vrste, kaže Ibn Qaim, a da ne bi da produljio, inša Allah, ta'ala, ostavit ćemo ostatak govora za sljedeću teravijsku pauzu, ako nas gospodar subhanahu wa ta'ala poživi do tada. Subhanak Allahumma bihamdik, ašhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Jazakum.